Otopistetan bide sariak doa iniku Hauxe, François Ruffin diputatuak lege biltzarean botaduen proposamena. Pasaren urtarrilean, kanar ansene astekariak atera zuen berria. Bruno Le Maire, ekonomia ministroak, gorde omen zituen finantza ikuskaritza oroko jari manaturiko txosten baten emaitzak. Ministroak berak, superetekinak zer ziren etzekiela erantzuen orduan. Baina geroztik, txostena publikatu du frentsak. Zerdiote goi funtzionalio horiek. Otopisten uneko eguneko amabiko eren tagaritasun taxa ematen die 20 eta FH multinazionalen aksio Orotarat Oro tarat, horretan mairu miliar euro. Bimilat aseian, sarkozik, otopistak privatizatu zitu erarik, eguneko zazpi abrikusizen. Geroztik, bidesarien prezioak etengabe emendatu dira, baina ekonomia ministro eta gobernamendu desberdinak ez dira bat ere aferaz asolatu. Are gehiago, hilabete sari pensio eta gutieneko sozialentzatu patua dena, hots inflazioaren arabera negokituak izatea, bide sari eri aplikatuak aplikatua zaie. Eta ondorioz, aurten, euneko laukakotx, irurgoita mabostez, i godzina. Jackpot. Txostenaren idazlek diote, kontsezionario entzat, negoziazio jarrera mesedigarriak ukan dituztela ministroek. Haien hautan, aitorpen ezin gogoragoa. Nola posible da? Inkompetentzia ala maltzorkeria. Nordaki. Segordena da momentuz behintzat demisiorik ez dugula ikusi. Ari gutxiago, inkesta hauzi edo zigorik ez. Edo zoin langilek paiatzen duena bere enpresari dirua desbideratzen diolarik. Egia eran, Le Maire, Born eta Macron benziren akzio dunen mundu berekoak dira. Klase sozial berekoak. Macron aberatzen prezidentearen leloa ilustratzen duen adibide esangoratsua dugu autopistena. Giengoak errefusatzen duen erretreta erreforma imposatzen dute, alde batetik, omen bi miliar euroa eta bestalde, privatizazio eta zerga sistema desegokiagatik, ogoita mailu miliar sakelaratzen dituzte akziodunek, jende arruntek ordainduak. Topistaren kudeak eta publikoa atxikiz gero, bidesarien presioak emendatu gabe ere, zonbat diru bilduko dute zen, Estatuaren kutsetan, zerbitzu publikoak ornitzeko pasai